Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nam podari korisno znanje koje će biti samo radi njega subhanahu wa ta'ala traženo, radi njega i njegova zadovoljstva, ni radi čega drugog, ni radi koga drugog, već samo radi njega subhanahu wa ta'ala utječemo se njemu uzvišenom od znanja koje ne koristi. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da sve ono što na ovom mjestu i sličnim mjestima naučimo, primijenimo u svome životu uskladimo svoj život po naučenom, jer sigurno ono što naučimo bit će dokaz samo protiv nas ukoliko to ne primjenimo u svome životu. I bojat se da ne budemo od onih o kojima je rekao Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam u vjerodostnom hadisu da će biti potpaljevači džehennemske vatre. Jedan od njih, onaj koji je tražio znanje, nije tražio radi Allaha dželavala ili onaj koji je dijelio znanje, nije dijelio radi Allaha dželavala ili onaj koji je tražio znanje, ali nije postupao po njemu. Da ne budemo sutra, da nas Allah dželavala toga sačuva, kažnjavani prije onih koji su obožavali nekoga drugog mimo dželavala kao što na osnovu kuranskih hadijskih tekstova kaže veliki islamski autoritet Ibn al-Qayyim alaihi rahmetullah u svojoj inuniji wa alimun bi ilmihi lam ja'malan mu'adzabun fin nari qabla ubadil vethan dakle onaj alim koji ne bude postupao po svome znanju sutra na sudnjem danu biće kažnjavan prije onih koji su obožavali kaburove Dakle, molimo ga subhanahu wa ta'ala da sve ono što čujemo na ovom mjestu i na sličnim mjestima, da to primijenimo u svome životu i da to, inša Allah, sutra na sudnjem danu bude dokaz za nas, a ne protiv nas. I da sve ono što naučimo, prenesemo i drugima, želeći drugima ono što želimo i sebi. Budući da je vjera i sve od vjere izgubljena stvar i te kako danas, danas pogotovo, dakle, izgubljena stvar kod većine ljudi i treba da je, dakle, uzmemo gdje god je nađemo. Sve ono, dakle, što je ispravno od vjere treba da uzmemo, okoristimo se time, a zatim podučimo i druge tome. Molim ga, subhanahu wa ta'ala, da ovaj večerašnji nas skup učini beričetnim skupom, da spusti na njega svoju milost i da, inša Allahu prije nego što se raziđemo večeras i svim našim skupovima prije nego što se raziđemo i ustanemo sa ovakvih skupova da nam on subhanahu wa ta'ala i svoje milosti neizmjerni milosti oprosti naše grijehe koje smo počinili do sada kao što ste upoznati inša Allahu večeras trebali bismo da započnemo sa jednom aktuelnom temom do sudnjega dana nikad neće i ne smije prestati govor o njoj, budući da je jedna od velikih odlika ahli sunnata ol džamata govor o ovoj temi. I dakle, da se ahli sunnata Al džamata razlikuje od svake druge skupine dobrim dijelom i zbog toga što govori o ovoj temi upozorava na ovu temu. A to je dakle govor o stvarima koje nisu od vjere, a pripisuju se vjeri. Dakle, govor o uvedenim stvarima u vjeri ili govor o novotarijama. Budući danas da imamo dvije skupine ljudi, jedni koji su olahko shvatili novotarije, pa skoro svaku stvar smatraju novotarijom, dok drugi također iz svog neznanja o samoj definiciji i uslovima koji se uslovljavaju za novotariju, usko su dakle shvatili tu novotariju, pa kod njih se dakle ne smatra novotarija, dakle osim očita, poznata, dakle uvedena stvar koja nema nikakvog jasnog dokaza ili osnove u našoj vjeri. Pa ćemo inša Allah progovoriti budući danas da je veliki broj nas kao što je nagovijestio Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam od onih koji su isti kao mi i koji govore istim jezicima, dobrim dijelom odali se tim novotarijama. Zašto im Allah dželevala, njihov uzvišeni gospodar, nije objavio nikakva dokaza za to? Pod nekakvim izgovorom maslehe, pod nekakvim izgovorom koristi, biranja manje štete od dvije štete, upustili se dakle u štvari koje nemaju nikakve osnove u našoj vjeri. Tako da je potrebno da se govori zbog toga, budući da se dobar broj vjernika muslimana htio ne htio povodi za njima, za ljudima dakle koji izgledaju kao mi i koji govore našim jezicima, a čine dakle neke stvari koje nemaju nikakva uporišta u vjeri. Makako dakle te stvari bile male, makako te stvari bile male obaveze da se upozori na njih. Zbog, dakle, mnogobrojnih tekstova i velikih opasnih posljedica koji govore o novotariji i pogubnosti novotarije. Pa ćemo mi, inša Allah, htjela ovo večerašnje sjelo, večerašnji skup posvetiti tim tekstovima, tekstovima iz Korana i hadisa, govora ashaba, tabina, zatim o nekim posljedicama novotarije, pogubnim posljedicama novotarije, makako te novotarije bile male, one se smatraju novotarijom i po slovu riječima Muhammeda Mustafa alihi salatu wasalam, svaka novotarija je zabluda, sigurno. I inša Allah htjela spomenuti neke odrednice i razlike između novotarije i grijeha, između novotarije i sunneta, inša Allah htjela i kratko spomenuti ta tri osnovna temelja na kojima se temelji svaka novotarija, a inša Allah hotela sutra i prekustra ako nas Allah dželevala poživi, govoriti dakle o tim pravilima prepoznavanja novotarije na osnovu dakle ova tri temelja koja ćemo večeras ako Bog da kratko spomenuti. Inša Allah hotela ako Allah dželešanu dadne života, zdravlja i vremena, od tih pravila otprilike spomenuti nekih dvadesetak pravila pravila putem kojih prepoznajemo, raspoznajemo novotariju. Dakle, od tih tekstova koji ukazuju na pogubnost, prezrenost novotarije, od kuranskih tekstova jesu i riječi Allaha Jalla wa'ala u suri Al-An'am 153. ajetu kada kaže Jalla Jalaluh wa anna hada sirati mustaqima فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Dakle, kaže Allah Jalla Vala, nakon što pojašnjava mnoge svoje naredbe, kaže i doista je ovo moj pravi put pa ga slijedite, doista je ovo moj pravi put pa ga slijedite, nemojte slijediti druge puteve, feteferraka bi kuman se bili, koji će vas odvesti od ovog mog pravog puta i dakle, to vam je vasijet oporuka da biste bili bogobojazni. da biste bili bogobojazni. Pravi put jeste dakle uputa Muhammeda Mustafa alihi salatu sam, odnosno ono na čemu je bio Muhammed Mustafa alihi salatu sam, dok svi ovi subul, ovi putevi koji su sa strane, jesu putevi zablude, odnosno putevi novotarije. Ne može se reći da su putevi grijeha, jer čovjek, ukoliko čini neki grijeh, ne čini ga konstantno i ne postavi sebi pravilo put da vas da čini taj grih. Međutim, čovjek ukoliko izabere novotariju, vas da je praktikuje. Dakle, izabere put i ustrajava na tom putu, čini dakle tu novotariju. Zato se pod ovim putevima, mimo pravog puta, smatra i misli na puteve novotarija, a ne na puteve griha. Na to ukazuje i hadis Allahu aposlanika alihi salatu wasalam, Poznat vam je hadis da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike dakle nacrtao na zemlji jedan pravi put a zatim pored dakle tog pravog puta sa desne i lijeve strane nacrtao manje puteve i rekao je hada sabilullah dakle ovo je Allahov put nacrtao ga i rekao ovo je Allahov put, a zatim je za te sporedne kraće puteve rekao hadihi subul wa ala kulli sabilin minha shaytan yad'u ilayhi. A ovo su ti sporedni putevi i na sve jednom tom putu stoji šejtan i poziva njemu. Zatim je proučio riječi sure Al-An'am, "Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili." Kaže Bekr ibn al-Ala, kaže ahsebuhu erade šeitanen minel ins vahije el bid'a Wallahu alim. Kaže dakle učenjak Bekr ibn Lala za ove riječi da na svakom tom sporednom putu stoji šeitan i poziva njemu, kaže smatram i mislim da ovdje pod šeitanom misli na ljude koji pozivaju novim stvarima ili novotariji. Mujahid ibn Džabr je rekao za riječi Allaha Jalla wala wala tattabi'u subul i ne slijedite te sporedne puteve koji će vas poslije odvrati od Allahova puta, rekao je al bid'a nove stvari. Zatim od Allahu i Jalla wala riječi koje ukazuju na prezrenost novih stvari u vjeri, jesu i riječi Allaha Jalla wala وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين na Allahu je da ukaže na pravi put, a ima i krivih puteva. Na Allahu je da ukaže na pravi put, a ima i krivih puteva, a da on, Jalla Jalaluhu, hoće, sve bih vas uputio. Pa kažu islamski učenja, učenjaci, kao što je jedan od njih, Sahl ibn Abdillah Testuri, Qasdu Sabil, dakle ovaj pravi put, koji je Allah Jalla Vala pojasnio, kaže, jeste tariqus sunne put sunneta, dakle put na kojem je bio Muhammed Mustafa alihi salatu wasalam. Wa minha jairun, dakle ima i tih drugih puteva, kaže ja'ni ila nar wa dhalika al malal wal bid'ah. Dakle to je putevi koji vode do vatre, a dakle to su putevi novih stvari ili novotarija. Zatim također muđahid kaže qastu sabil ej al muqtasid minha baina al l'gulu wa taksir. Dakle, taj pravi put jeste, kaže, umjerni, srednji put između pretjeranosti, između popuštanja. Dakle, središnji, umjerni, pravi put. Jeli, dok, dakle, ovaj džairun, ovi sporedni putevi koji vode dakle do vatre ili prijatirivanje ili popuštanje. Zatim riječi Allaha dželle Vala Innal ladina farraku dinahum wa kanu ši'an leste minhum fi še'i innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu jaf'alun. Tebe, o Muhammede, ništa se ne tiče to ili oni koji su svoju vjeru počijepali, koji su svoju vjeru raskomadali i u stranke se podijelili, Allah dželevala će se za njih pobrinuti i on će ih onome što su oni radili obavijestiti. Pa kaže veliki islamski učenjak Mufessir ibn Atije, kaže hadihi l-aje te'ummu ahle l-ahwa wal-bida wa-šudud. Ovaj ajet obuhvata sljedbenike novotarija, sljedbenike strasti i nastranosti وغير ذلك من أهل التعمق والجدل والخوض في الكلام هذه كلها وردة للزلل ومظنة لسوء المعتقد obuhvata dakle sledbenike strasti, sledbenike novotarija i mnoge druge koji su skloni raspravi, koji su skloni govoru, a sve je to podložno grešci. Od hadijskih tekstova koji ukazuju na pogrdnost i prezrnost novotarije jeste, jeste i hadis vama dobro poznat koga prenosi naša majka, majka vjernika Aisha radijallahu ta'ala anha, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao men ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa rad ko uvede novu stvar u ovu našu vjeru a to nije od nje to mu se i odbija to mu se ne prihvata ili kod imama muslima men amila amanan laysa alayhi amruna fa rad ko učini neko djelo u ovoj našoj vjeri a ono nije od naše vjere to mu se takođe odbija zatim poznate riječi koje često slušate jeli, na svakoj hudbi, riječi Allah, Allahova poslanika alaihi salatu wasalam da je rekao fa inna khayra alhadithi kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla bid'atin dalale. Najbolji govor jeste Allahova knjiga, najbolja uputa jeste uputa Muhammeda alaihi salatu wasalam, a najgore stvari općenito jesu uvedene stvari u vjeru a svaka ta novina, svaka uvedena stvar je zabluda. Također, riječ je Allahov poslanika, alaihi salatu sam, koji se prenosi u hadisu Irbada ibn Sarije, kada je jedne prilike Allahov poslanika, alaihi salatu sam, održao prigodan govor vas, pa su ashabi pomislili da je to zadnji vaz Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, i rekli, Allahov poslaniće kao da je ovo tvoj zadnji govor, pa nam oporuči. Jer obično kada se rastajemo sa dragom osobom, kada se rastajemo sa učenom osobom, tražimo nešto za kraj da nam oporuči. Pa su tako i ashabi primijetili rastanak sa najdražem osobom, pa su i tražili od te najdraže osobe da im uputi koristan zadnji savjet i oporuku. Pa je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, oporučuje vam bogobojaznost, da se bojite Allaha džalavala, oporučujem vam da slušate i pokoravate se svojim pretpostavljenima, pa makar oni bili crni robovi, makar taj vaš pretpostavljen, makar taj vaš vođa bio i crni abesinski rob. Doista onaj koji zaživi od vas poslije mene vidjet će mnoga razilaženja u mome ummetu, u mome narodu, pa kaže i daje rješenje kako da se sačuvamo posljedica tog razilaženja. Razilaženje se dešava neminovno, mora se desiti. Međutim, kako da se sačuvamo pogubnih posljedica tog razilaženja. Te pocijepanosti kaže فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَأَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَ Pa se držite moga sunneta i držite se sunneta mojih pravednih halifa. Prihvatite se toga sunneta, moga sunneta i sunneta mojih halifa čvrsto kutnjacima. Hm? Ne popuštajte. I čuvajte se dobro novih stvari u vjeri. Čuvajte se dobro novih uvedenih stvari u vjeri koje nemaju nikakve osnove u mome sunnetu. Doista svaka uvedena stvar je novina bid'at, a svaki bid'at je novotarija i zabluda, svaka zabluda dakle vodi u vatru. Što se prenosi od Huzeyfe radijallahu ta'ala i tekako vrijedan hadis. Jedne prilike Hudejfa radijallahu ta'ala upitao Allahu poslanika i rekao Ja Rasulallah, hel ba'de hadhel hajri šar? Allaho poslaniće, da li posle ovog khaira u kojem mi sad živimo, da li će doći šar? Da li će doći loše stanje nakon ovog dobrog stanja? Pa je rekao, na, doći će sigurno. A? pa je rekao doći će nam qaumun yastannuna bighayri sunnati wa yahtaduna bighayri hadi doći kada će doći kada dođu ljudi koji neće slijediti moj sunnet i neće slijediti moju uputu nego će slijediti nečiji drugi sunnet i nečiju drugu uputu pa je rekao Hudejfe ponovo pitao hel ba'de zalike šr ha? min šr Da li posle tog lošeg stanja, tog zla, doći će još gore, veće zlo? Pa je rekao, nam, doći će. I posle tog zla, pa je rekao, duat ala nari jahannam man ajabahum qadafuhu fiha. Ha? Doći će posle tih ljudi koji će slijeti u drugu uputu, nečiji drugi sunnet doći će daje koje pozivaju jahannam. Daje koje pozivaju jahannam, kojim se odazove, bacit će ga u džahennem, odnosno uvešće ga u radnje koje neminovno vode i završavaju u džahennemu. Pa je rekao Huzeyfe, ja Rasulullah, sifhum lena, Allahu poslaniće, opiši nam ih, ko su oni? Pa je rekao ono što sam rekao na početku. Ha? Nam. Hum min džildetina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kaže svakako opisaću vam ko su oni, kaže to su oni isti naših tijela, isti naših izgleda, i oni koji govore na isti način kao i mi. Pa kaže, fema te emuruni in edrektu dalik, šta mi Allaho Bosaniće naređuješ kako da postupim kada doživim taj zeman, to vrijeme, rekao je, telzem džemaat el muslimin wa imamahum, drži se skupine muslimana, drži se džemata, njihovog vođe, imama, a kao što je poznato, džemat je hak, istina, onaj koji je na istini, kao što kaže Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, pa makar bio jedan džemat, jesu oni ljudi koji su na onome na čemu je bio Muhammed Mustafa alihi salatu sam njegov ashab. Ne džemat ovaj ili onaj ili u ovoj pokrajini ili onoj pokrajini, nego oni koji su na onome na čemu je bio Muhammed Mustafa alihi salatu sam, pa makar bili i samci, makar bili pojedinci. Kaže, fa in lam yakun imam wala jamaa ako ne nađem ne bude u tom vremenu niti imama niti džemata niti onih ljudi koji se drže koji su a malo je danas na onome na čemu je bio Muhammed Mustafa alejhi selam ne nađem takvi ljudi šta da radim kome da se priklonim od tih svih grupacija koje će se pojaviti tada rekao je fa'tazil tilka al-firaq kullaha ostavi sve te skupine ne uključuj se ne ulazi ni među jedne. Udalji su svih tih skupina, وَلَوْ أَن تَعُدَّ بِأَسْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَ الْمَوْتَ وَأَن تَعْلَى ذَلِكَ Udalji su svih tih skupina, pa makar te smrt zatekla za korijenom drveta kako se držiš za njega, da te neko ne pouče za sobom tih frakcija, od tih skupina. Odvoji se, udali se daleko, pa makar te smrt zatekla kao samo, kao pojedinca, držeći se za stablo, za drvo, bojići se da te neko od tih skupina ne odvede, ne odvede sa sobom. Odgovora plemenitih ashaba Ridvanullahi ta'ala alaihi međumain o pogrdnosti i prezrenosti novotarije jesu je riječi Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala kada je rekao ittebiju atharana wala tebtediju faqad kufitum slijedite ono što se prenosi od nas ili ono što smo mi prenijeli, a nemojte izmišljati. Doista vam je dovoljno. Dovoljno vam je ono što smo mi prenijeli i ono što mi govorimo. A mi opet, kažu ashabi, ne govorimo to od sebe, nego sve što kažemo sigurno smo to vidjeli ili čuli Muhammeda Mustafa alihi salatu salam, najvećeg muallima, da je to on činio ili je to govorio. Dovoljno vam je. Ono što je bilo dovoljno sigurno ashabima, dovoljno bi trebalo biti nam. Njima je Allah Đalevala rekao radi Allahu anhum varadu an. Oni su zadovoljni Allahom i Allah dželle Đalalu zadovoljan njima. Ha, ne stoji u Kur'anu zadovoljan Hajrudinom, zadovoljan Sabahudinom, zadovoljan Muhidinom, zadovoljan ovim milionim, nego sahabima, oni koji su pomogli poslanika, ali ih kad je trebalo. Pa zašto da mi se ne vratimo i ne slijedimo njih, ono što je bilo dovoljno njima da ne bude dovoljno i nama, nego smo mi danas postali prepametni, što često mene babo kaže, ja volim pametnog čovjeka, ali brate prepametnog, nikako. A danas puno prepametnih ljudi pa izmišljaju, nije im dovoljno ono što se prenosi od asha, malo je to, malo, malo. Fakad kufitom, dovoljno vam je ono što se prenosi od nas. Muad ibn Džebel oporučio zlatne riječi da se mogu ispisati zlatnim slovima trebalo bi ih ispisati. Rekao je, doista i za vas će doći fitne, mnoge fitne, u kojima će se povećati imetak i žudnja za imetkom, za malom, za imetkom. I Kur'an će se otvoriti svakom, pa će svako pamtit, učit Kur'an, pa će ga uzeti i vjernik, pa će ga uzeti i munafik, pa će ga uzeti i čovjek, i žena, i dijete, i starac, i slobodan čovjek, i rob, fe juši kuqa il en jekul, ma li nasi la jettebi'uni wa kad karatu l-Qur'an. Pa će se bojati čovjeka da postanu ono, svi hafizi, svako pamti Kur'an, svako naučio Kur'an, čita Kur'an, sam sebi tafsiri Kur'an, kaže, bojim se da me ljudi neće slijediti to što ja njima otvorim Kur'an, čitam jer poznaju Kur'an, tafsire, sami Kur'an, pa da ja nešto onaj, izmislim novo od vjere. Sigurno će me slijediti. Pa kaže, ma hum bi mu tebi'i hatta abtedi'a lehum gajrehu sigurno me neće slijedi sve dok ja njima ne izmislim, ne dođem s nečim, s nečim novim. Va iyyakum wa mabtada'a fa inna mabtada'a dalala. Kaže čuvajte se dobro njega i onoga što on izmisli, doista to što izmisli je sigurno, sigurno je li zabluda. Wa hadhirukum zaygat hakim fa inna shaytan qad yaqulu kalimat ad-dalalati ala lisanil hakim wa qad yaqulu al-munafiq kalimat al-haq. Kaže čuvajte se dobro greške hakima, odnosno greške alima, greške alima, čuvajte se dobro. Zašto? Zašto? Kada alim pogriješi, nikoga ne ispravi, mnogi se povedu za alimom. Pogotovo danas kad je postala pristrasnost velika. Da se gleda, ha? šta govori ili ko govori? Danas se gleda ko govori. A šta govori? Malo ko danas gleda. Dojuče smo kritikovali one koji su slušali ko govori, da li doktor ili magistar, a danas smo mi postali isti takvi. Ponekad oni koji nose ispred DRMR, kazuju mnoge riječi od kojih te počesto zaboli glava i doista nisu zaslužni da se slijede. Kaže eh, moja ibn Džebel, radijallahu ta'ala, čuvajte se dobro greške alima, jer šeitan ponekad postakne, navede alima da pogriješi. A ponekad postakne da bi, da bi također zaveo ljude munafika da kaže riječ istine. Pa kaže ovaj koji je slušao Muaz ibn Džabala, kaže u ma yudrini yarhamu kallah, innal hakime kad je kulu kelimet al dalal, wa innal munafi kad je kulu kelimet hak. Nama pravilo postavio Muaz ibn Džabal kada je odgovorio na ove riječi. Kaže ovaj, upitao ga je kako da znam, Allah ti se smilovao, da je taj alim pogriješio, a da je munafik licemir rekao ispravne riječi ili riječi istine. Pa je rekao Muaz ibn Džabal, bela ičtenib من كلام الحكيم غير المشتهرات التي يقال فيها ما هذه kako ćeš znati da je alim pogriješio kada dođe sa čudnom stvari niko prije njega nije rekao tu stvar kloni se svih onih stvari koje nisu opće poznate među narodom kada dođe sa nekom čudnom stvari niko nije rekao tu stvar kao što je rekao prije jeli, imam Malik alaihi rahmetullah doista onaj koji dođe sa novom čudnom stvari koju nije rekao niko prije njega, bojati se da će biti utjerivan u laž, da će ga ljudi optušiti za laž. Dolazi sa novom čudnom stvari s kojom nije došao niko prije toga. Zato se čuvaj svih onih stvari koje nisu opće poznate među ljudima, među muslimanima. A kaže, وَلَا يُثْنِيَكَ ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِيَ وَتَلَقَّى لَحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ فَإِنَّ alel haqqi nur. Zatim nam pojašnjava, nemoj da zbog toga te stvari koje je rekao čudnu stvar, dakle nije opće poznata stvar, zbog toga što smatraš da je pogriješio u toj stvari da ga potpuno odbaciš. Odbacujemo greške, ne odbacujemo ljude. Jer nema insana poslije Muhammeda Mustafa alihi salatu sam da nije pogriješio. Allah jalla jalaluhu, to je Allahov sunnet na dunjaluku, da će najvećem alimu poslije Muhammeda alihi salatu sam da pogriješi. Mora pogriješiti da se dokaže da nema bezgriješnog čovjeka posle Muhameda alihi salatu sam. Pa smo često navodili samo da ukažemo na, ovu, na ovaj Allahov sunnet, na ovo Allahovo pravilo kako ima Malik pogriješio, kako imam Abu Hanife pogriješio, kako imam Ahmed pogriješio, kako imam Šafija pogriješio. Imam Malik zabranjivao da se posti šest dana nakon mjeseca Ramazana zabranjivao. A vama je dobro poznato, dobro su poznati hadisi u kojima se spomnije fadl, vrijednost, ti šest dana, kada čovjek sa šest dana uslijedi mjesec Ramazana, šest dana posta. Kao da je postio cijelo vrijeme, ima malik pogriješio. Nije došao hadis do njega. Ili je imao posebne svoje kriterije ocjene tih ljudi, prenosioca hadisa, pa nije prihvatio hadisa. Budući da je u ibadetu zabrana, sve dok ne dođe dokaz do imama Malika nije došao dokaz, pa nije smio da propiše i da kaže da je to ibadet. Pa imam Šafija pogrižao, pa imam Ahmed ibn Hanbel za dan u koji se sumnja da li je prvi dan Ramazana ili zadnji dan Šabana, imam Ahmed naređivao da se posti. A u hadisu je došlo ko posti dan ili dva dana prije mjeseca Ramazana, iskazao je neposlušnost ili nepokornost prema Muhammedu alihi salacom, odnosno prema Ebu al Ebu Qasimu, kao što stoji u hadisu. Hm, Fekad asa Ebu Qasim. Imam Ahmed razišao se sa hadisom zbog čega nije hadis vjerovatno došao do njega ili je imao posebne svoje kriterije. Tako svako, tako šeho li snavim, no taj nije. Mora čovjek da pogriši. Mora čovjek da pogriši. Međutim, ne odbacujemo čovjeka s njegovom pogreškom, nego odbacujemo njegovu grešku. Nismo odbacili imama Ahmeda, nismo odbacili Abu Hanifu, nismo odbacili Šafiju, niti jednog učenjaka zbog njegovih grešaka, ali se ne povodimo za greškama. Ukažemo na grešku, došao je drugi alim, ispravio ga, uzimamo dakle mišljenje od tog alima koji ga je ispravio, a njegovu grešku ostavimo po strani, ali ne odbacujemo, ne odbacujemo tog čovjeka koji je, koji je pogriješio, jer ako bismo tako nastavili bojat se da bi ostala sačuvana, jer ne smijemo, ne smijemo, to je naše ubjeđenje, akide, ali su nacionalni džemata, da ne smijemo dirati u ashabe i tavine. Da nismo tako ubeđenja, sigurno bi danas načeli ashabe i tabine, kako smo počeli jednog po jednog eksirati. Sigurno bi i ashabe počeli. Zato, dakle, odbacujemo grešku, ali ne odbacujemo čovjeka. Ono što je došlo od generacije poslije ashaba koji su govorili prezrenosti, novotarije jesu i riječi velikog učenja Kajbu Drisa ili Havelanija kada kaže da vidim u mešćidu vatru. Da vidim u mešćidu vatru koju ne mogu ugasiti draže mi je nego da vidim novotariju koju ne mogu promijeniti. Da vidim u mešćidu vatru koju ne mogu gasiti i koja će sagorit cijeli mešćid. Draže mi je da vidim kako taj mešćid gori nego da vidim u mešćidu novotariju koja se ne može izmijeniti. A danas ljudi naših izgleda i oni koji govori našim jezicima sami se upuštaju te novotarije. A dođemo sa pogubnim posljedicama novotarije pa da su svjesni sigurno se ne bi upuštali u te novotarije novotarije. Zlatne generacije su govorile, draže bi nam bilo to da ta izgori mesčid, nego da se u njemu pojavi novotarija koja se ne može promijeniti. Zatim od Fudajla ibn Jada se prenosi da je rekao slijedi put upute i nemoj da te zavede manjina koja su na tom putu. Ha? Jer uvijek će na putu istine biti manjina, ne će biti mnogo ljudi i ne smije nas to zavesti. Manjina će biti na pravom putu i nemoj da slijedi, čuvaj se dobro puteva zablude i nemoj da te obmane većina koja je na tom putu. Nemoj da te obmane većina koja je na zabludi. Od pogubnih posljedica novotarije. Jeste da se od čovjeka koji čini novotarije ne primaju dijela. Da Allah djela vala od čovjeka koji čini novotariju ne prima dijela. Pa se islamska ulema na veliko razašla da li ne prima dijelo koje je uvedeno, koje je taj novotar uvodi i čini novu stvar u vjeri ili općenito Allah dželevala ne prima od njega djela. Po pitanju prvog nema plaho razilaženja. Jer je Muhammed Mustafa alaih sallat sam rekao men ahdete fi emrina hada ma se minhu fahu red ko u našu stvar uvede ono što nije od nje, to mu se odbija. Ali ostaje drugo pitanje da li mu se odbijaju djela u potpunosti, sva djela. Pa zavisno dakle od novotarije, koju uvede novotariju? Ako uvede novotariju koja je mu kefira, novotarija koja ga izvodi iz vjere, sigurno da mu se neće nakon te novotarije primiti nijedno djelo. Ako uvede novotariju koja je dakle od širkijata, koji ga također izvodi iz vjere, sigurno da mu se djela nakon te novotarije neće, neće primiti. Zatim, čovjek koji čini novotariju, biva lišen Allahove dželavala zaštite kada učini novotariju, kada ustrajava, kada čini tu novotariju, Allah djelavala skida svoju zaštitu sa njega. Nakon što slijedi put upute, sunnet Muhammeda Mustafa a znajte dobro, znajte dobro da je islam sunnet, da je sunnet islam, da se islamom može smatrat samo ono na čemu je bio Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam, ništa drugo. Ono na čemu je bio Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, to je islam. Mimo toga, ništa nije islam. Kao što je rekao veliki islamski učenjak Imam Barbehari na početku svoje poslancije šarhu, šarhu sunne, i'lam al islam, huva sunne wa sunnetu hi islam. Znaj da je islam sunnet i da je sunnet islam. I ne mogu jedno bez drugoga. Zbog čega su prve generacije govorili, ne znamo na čemu više da zahvalimo svome gospodaru Allahu Đalevala, da li na islamu ili na sunnetu. Jer ne može jedno bez drugoga, sigurno Ono na čemu je bio Muhammed Mustafa alejhi salatu sam sigurno je to je li islam. Zbog toga čovjek kada uvede novotariju, kada se okrene na drugi put, put koji nije put Allaha poslanika alejhi salatu sam put vjernika, sigurno da Allah dželle skida s njega svoju zaštu, kao što je došlo u njegovim uzvišenim riječima وَمَيْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرًا Ko iskaže neposlušnost poslaniku ili okrene se od poslanika, ili okrene se od puta poslanika, ali sam nakon što mu je jasno predočen i ne slijedi put vjernika, nuvallihi ma tawalla. Pustit ćemo ga da bude na tome što je izabrao. Da hodi tim putem koji je izabrao, nuvallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Na kraju ćemo ga uvesti u jahannam tim njegovim izabirom i tim njegovim putem koji je hodio. Odvešće ga taj njegov put u jahannam wa sa'at masira. Užasno li je on boravište. Zatim, onaj koji čini novotar je proklet je od strane šerijata. Proklet je od strane Allaha poslanika, alaihi salatu wasalam. Kao što je rekao Allahov poslanik alejhi salatu ve selam men ahdatha hadathan aw adha muhdithan fa alayhi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in onaj dakle koji uvede novotariju ili podpomogne novotariju podpomogne širenje novotarije neka je na njega proklestvo Allaha subhanahu wa ta'ala proklestvo meleka i svih ljudi zatim onaj koji čini novotariju neće se nimalo ma kako mislio da će se tom novotarijom približiti Allahu Đalavala, da će približiti, ha, nakon što se približi Allahu Đalavala, da će približiti vjenčka srca, hoće malo sutra, maslehu da učini, čineći novotariju, da će pomjeriti muslimane, da će okupiti muslimane, Allah Đalavala rekao, va'tesimu bihablillah, okupite se oko Allahu, a užeta ne, okupite se oko novotarije, skupljajmo muslimane oko novotarija, makako čovjek mislio da se približava Allahu dželle Đalavala novotarijama, ta novotarija neće učiniti ništa drugo do još više ga udaljiti od Allaha Đalavana. Kao što kažu naši ispravni prethodnici, Hasan al-Basri je rekao Sahibul bid'ati ma jezdadu lillahi ičtihada sijamen wa salaten illa zdade min Allahi ba'da. Dakle, sahibul bid'a, novotar, što god više bude povećavao trud, o ibadetu, činjeći ibadet Allahu Đelevala od sijama, od posta, od namaza, neće povećati osim udaljavanja od Allaha Đelevala. Ili kao što je rekao Ejube Sehtijani, alihi rahmetullah, mezdade sahibu bid'ati ičtiha, bid'atin ičtihaden illa zdade min Allahi ba'da. Dakle, novotar neće povećati svoj ičtihad, svoje umaranje u ibadetu, a da taj ibadet neće ga još više udaljiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što nam je o ovome i rekao općenito Muhammed Mustafa alaihi sallam kada je govorio o havariđima. Kada je govorio o havariđima, pa pametan insan može da izvuče ovaj zaključak kojeg su izvukle zlatne generacije. Kada je govorio, kada ih vidimo, vidimo njihov post, vidimo njihove ibadete, vidimo njihove namaze, vidimo njihova tijela umorena od ibadeta, prezirat ćemo svoj namaz. Prezirat ćemo svoje ibadete. Međutim, na kraju hadisa Allahu poslanika alaihi sallam sallam kaže jemrukune mine din. Izlaze iz vjere. Kao što strijela prolazi kroz ulov. Pa dođe jedan od njih, uzme strijelu, pogleda na vrh. Ništa od ulova nije ostalo. Ni krvi nije ostalo na vrhu strijele. Pa pogleda sredinu te strijele ništa. Pa dole na onim perajima ništa nije ostalo. Tako i na havarđima. Umaraju se u tom ibadetu. Međutim, novotari kako veliki novotari, vjera ništa nije ostavila traga na njima. Naprotiv, još više ih udaljila, toliko ih udaljila, da se ulema razišla, jesu li oni nevjernici ili nisu? Havarići. Mladići, po, dakle, svojim godinama, ali starci u ibadetu. Dugo vremena u ibadetu, i taj ibadet nije učinio starcima. Kada ih pogledaš, kao da su starci. Zadebljale ruke, dlanovi zadebljali, zadebljala koljena, od ibadeta, od sežde, čela je li zadebljala, međutim taj ibadet samo još više udaljava od Allaha dželevala. Dakle, to je jedna od pogubnih posljedica novotarije. Također, dakle, od e, tih pogubnih posljedica novotarije jeste da novotarija neće ništa drugo do pospješti samo još više sržbu, samo još više jeli, neprijateljstvo između sljedbenika islamu. Što vidimo danas? što vidimo danas da oni koji su se upustili u novotarije, da su sigurno pocijepali saf muslimana. Oni koji su upustili se u te novotarije samo radi položaja, ni radi čega drugog. Znaju dobro ove stvari, وَهُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِيَلْسِنَتِنَا Znaju dobro ove stvari kojima govori. Upustili se Allah, Allah najbolje zna samo radi nekakvih svojih prohtjeva. I pocijepali su ovaj saf nakon što je bio jedinstven, koliko toliko bio jedinstven, bolji nego što je sada, sigurno su ga pocijepali. Jer je Allah dželle vale i rekao: "Vala tattabi usbul, fatafarraqa bikum an sabil." Nemojte slijediti ove jeli puteve koji će vas odvratiti od moga puta. Takođe innal ladine farraqu dinahum wa kanu shi'an, lesta minhum fi shay. Oni koji su pocijepali svoju vjeru, raskomadali, učinili je na stranke i partije, tebe se oni nimalo, nimalo ne tiču. Također, posljedica, jedna pogubna posljedica, dakle, novotarije, jeste da onaj koji uvede novotariju i drugi se podo, povedu za njim, njemu se taj grije za uvedenu novotariju, sve do sudnjega dana, dokle god se bude praktikovala ta novotarija, njemu se piše grije. Kogod se povede za tim njegovim dijelom koje je uveo, njemu se piše grije. Jer je rekao Muhammed Mustafa ali salatu slavu vjerodostanom hadisu, men senne sunneten sejjeten, kane alihi vizruha vo vizru men amila biha. Ko uvede ružan postupak ili ko uvede novu stvar, njemu će pripasti grijeh za tu uvedenu stvar i pripast će grijeh svih onih koji budu radili poslije po tome. Zatim, Allahumu stan, možda jedna od najvećih posljedica novotarije. Enne sahibaha lejse lehu min taube. Da onaj novotar koji uvodi stvari, nove stvari u vjeru i čini i praktikuje ih u vjeri, ustrajava na tome da njemu nema teube. Da njemu nema pokajanja hadisu Allahova poslanika alihi salatu sam kojeg je šeha Albani alihi rahmetullah ocjenio vjerodostojnim zabilježio u svojoj zbirci vjerodostojnih hadisa Allahov poslanika alihi salatu sam je rekao inna Allahe hađare u drugom rivajetu ihteđeze hađebe et taubete ala kulli sahibi bid'atin Allah Đalešanuhu je otklonu, prekrio, sačuvao, ustegnuo taubu pokajanje svakom novotar vjerodostojan hadis. Zatim, ti ljudi također bit će, kao što vam je poznato iz vjerodostojnih hadisa, sutra na sudnjem danu udaljeni od hauda. Allahu aposanika, alihi salatu sam. Kada budu došli da se napiju sa hauda Allahu aposanika, alihi salatu sam, sa njegova vrela, bit će udaljavani od strane meleka. Melek će uzeti palce da udaljavaće ih, pa će Allahu aposanika, alihi salatu sam, govoriti ummeti, ummeti, to je moj narod, šta radite s njima, pa će reći ti ne znaš šta su oni uveli od stvari nakon, nakon tebe. I svakako, dakle, od tih posljedica jeste i bojazan da takvi novotari umru kao nevjernici. Umru na kufru, na nevjerstvu, kao što sam spomenuo primjer Haridžija, da su islamski učenjaci podijelili oko Haridžija, jesli oni nevjernici ili nisu, zatim oko Kaderija, Kaderije, jesu li nevjernici ili nisu, shodno ovome bojat se za njega i da doživi lošu završicu na Dunjanku, da umre sa lošom završicom, zatim sutra na sudnjem danu, da od njegovo lice bude crno kao što se prenosi u tefsiru riječi Allaha subhanahu wa ta'ala jeume te bjeddu vuđuhu te sveddu vuđuhu jeume te bjeddu vuđuhu te sveddu vuđuhu toga dana kada neka lica budu bijela kada neka lica budu crna mu feseri kažu čija će to lica biti crna onih ljudi koji su uvodili nove stvari u vjeru. Zatim beraet, odricanje od takvih ljudi. Kao što smo spomenuli riječi Allaha Đallašanu, inna ladine farlaku dinehum wa kanu šia, leste minhum fiše, o Muhammede, tebe se ne tiču oni koji su raskomadali svoju vjeru. Okreni se od njih. Tebe se oni ne tiču, oni koji su raskomadali svoju vjeru i pocijepali se, odvojili se u stranke i partije. Odrekni se, nemaš ništa s njima kao što je i Ibn Omer rekao za kaderije, ja sam čist od njih i oni su čisti od mene. I da podijele koliko je brdo Uhud zlata Allah djelavala ne bi im primio. Ha? Zbog toga neki islamski učenici kažu da se ništa od takvih ljudi jeli od novotara i ne prima od dijela. Također, dakle, od onih koji čine novotarije, bojace fitne za njih, bojace nevjerstva za njih, bojace širka za njih, kao što je rekao Imam Ahmed kada je upitan za fitnu, rekao da je širk kod ajeta fel jahderi ledine juhalifuna an emri en tusibahum fitne. Bojat se za one koji se suprostave raziđu sa naredbom Allaha poslanika alihi sallam, bojat se za njih fitne. Pa Imam Ahmed rekao da je fitna širk, jer doista kao što kaže Ebu Othman Nisaburi, ma min ahad, jetruku še'en mine sunne illa li kiberi fi nafsi. Nema ni jednog čovjeka da ostavi nešto od sunneta, da uzme nešto od novih stvari osim zbog, osim zbog oholosti u svome srcu, u svojoj duši. Zbog čega islamski učenjaci, učenjaci stavljaju veliki alamet, veliki upitnik njegove vjere. Jer onaj koji uvodi novu stvar u vjeru, kao da kaže da vjera nije upotpunjena. Al jevme kmeltu lekum dinekum, Danas sam vam vašu vjeru potpunio, kaže Allah Jalla Vala. Pa Muhammed, Mustafa alaihi sallahu sallam, nije činio me ulud. Treba činiti me ulud. Nije Muhammed alaihi sallahu sallam znao sebe cijeniti. Nije ga znao Ebu Bekr cijeniti. Koga zna cijeniti? Znaju ga je ili Rafidije, oni ga znaju cijeniti koji su rekli, jedan od njih rekao svome Fatimijskom i Rafidijskom vođi, Šite maša fil aqdaru fahkum fa antel vahidul kaharu poželi, bit će ono što ti poželiš, ne ono što je zapisano u kaderu. Šta je takav ostavio Allahu dželevala? Poželi, kaže svom vladaru, bit će ono što ti želiš, ne ono što je Allah dželevala zapisao u kaderu. To su ti koji treba slijetili u praktikovanju ovih novotarija. Pazite šta kaže imam Malik za malu stvar, malu stvar uvedenu. Nije bilo, nije bio na tome Muhammed alihi salatu salam. Upitan je imam Malik za čovjeka koji ahrama min al Medine, koji ustupi dakle u hađske ili umranske obrede iz Medine, iz grada, ne ode na Mikat. Pa je rekao, hada muhalifun lillahi wa rasulihi. Dakle, ovo je onaj koji se suprostavlja, razilazi sa Allahom i njegovim poslanikom. Kaže, hada muhalifun lillahi wa rasulihi, ahša alihi al fitnete fi dunja, wal azab al alim fil ahira. Bojim se za njega fitne, smutnje na dunjalu koji teške kazne na ahiretu. Koliko su prve generacije vodile računa da su ne uveden jedna nova stvar u vjeri. A kako mi to danas lahko, ležerno prilazimo tim stvarima i okupljamo ljude oko tih nekakvih novih stvari, mislimo da ćemo zbližiti njihova srca. Kalla wa haša. ذهب ليطلبها فقالت أتعرف مهري قال نعم ومن ذا الذي لا يعرف مهرك يا مغنم العز يا درب الإباء يا جوهر المجد يا قلب الضياء آه آه إنها الشهادة آه آه ليلقى مراده ليلقى مراده فاشهد يا سماء بنفض الرمال بنفض الرمال فهنا خندق الجند أبطال النزال أبطال النزال فاشهد يا سماء بنفض الرمال بنفض الرمال فهنا خندق الجند أبطال النزال أبطال النزال لا لا يا شمس النجائب لا لا تغربي عنا فنحن الكتائب لا لا لا, لا يا شمس النجائب لا لا تغربي عنا فنحن الكتائب فنادى داعي الجهاد أقبل يا مجاهد أقبل يا مجاهد فسل سيف المنون ألوفا يجاهد ألوفا يجاهد فنادى داعي الجهاد أقبل يا مجاهد أقبل يا مجاهد فسل سيف المنون ألوفا يجاهد ألوفا يجاهد لا شمس النجايب لا لا تغربي عنا فنحن الكتائب لا لا لا, لا يا شمس النجايب لا لا تغربي عنا فنحن الكتائب فانطلق على الخيل وشد اللجام وشد اللجام وينبري للرجال ويفرغ الهامة ويفرغ الهامة فانطلق على الخيل وشد اللجامة وشد اللجامة وينبري للرجال ويفرغ الهامة ويفرغ الهامة لا لا يا شمس النجائب لا لتغربي عنا فنحن الكتائب لا لا لا, لا شمس النجائب لا, لا تغربي عنا فنحن الكتائب فسار لها البطل فسالت الزمام فسالت الزمام فخطت على الرمال حروفا يداه حروفا يداه فسار لها البطل فسالت الزمام فسالت الزمام فخطت على الرمال حروفا يداه حروفا يداه لا لا يا شمس النجائب لا, لا تغربي عنا فنحن الكتائب لا لا لا, لا يا شمس النجائب لا, لا تغربي عنا فنحن الكتائب يا نفس إن تقتلي فحور حسان فحور حسان حبذا يا إخوتي إنها الجنان إنها الجنان يا نفس إن تقتلي فحور حسان فحور حسان حبذا يا إخوتي إنها الجنان إنها الجنان لا شمس النجائب لا لا تغربي عنا فنحن الكتائب لا لا لا, يا شمس النجائب لا لا تغربي عنا فنحن الكتائب فنحن الكتائب فنحن الكتائب